بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد كان بلاينا نرسيه كتب كتاب إرشاد للبصائر جاء فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى نفيا قد فصال لكم نتيجه katika anwani inayosema hal tashtariku salata hal tashtariku salatu fardhin hal tashtariku salatu alfardhi hivi inashirikiana swala ya fardhi وصلاة وصلاة النفل في الأحكام نصالة يصنى كتك حكمه صلاة ya fardhi na swala ya sunna zinashirikiana katika هل تشترك صلاة الفرض وصلاة النفل في الأحكام بينهما أم بينهما فرق وقت ذكره لا تتفق هذه المشركيانة fardhi swala ya fardhi na swala ya sunna katika hukumu au kati ya swala hizi mbili kuna tofauti farqi الجواب الأصل اشتراك الفرض والنفل في جميع الأمور الواجبة والمكملة جواب ni kwamba asili katika hizi swala ni kushirikiana kati ya swala ya fardhi na swala ya sunna katika mambo yote ambayo yanawajibika katika swala na yenye kukamilisha swala walmufsidatu walmufsidati walmunqisati na yale mambo ambayo yanaharibu na yanapunguza malipo ya swala fama thabata hukmuhu fi ahadihima thabata lilakhar kile ambacho kinathibiti hukumu katika kimojawapo mwanake katika swala au fardhi au sunna basi hukumu hiyo inathibiti katika kile kingine illa ma dalla dalilun ala takhsis isipokuwa illa ma dalla dalilun ala takhsisihi isipokuwa kile ambacho kime kimetambulishwa na dalili au kimejulishwa na dalili juu ya kuhusishwa kwake kwamba hichi kinahusiana na swala fulani ولهذا أخذ العلماء أحكام صلاة الفرض والنفل من مطلق صلاته صلى الله عليه وسلم na kwa hali hiyo wamechukua wanawachuoni hukumu za swala ya fardhi na sunna katika mwelekeo mzima wa swala yake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa amrihi wa nahyihi na yale aliyoyaamrisha na yale aliyoyakataza ولكن مع هذا فبينهما فروق كثيرة لكن pamoja na hili baina ya swala hizi mbili swala ya fardhi na swala ya sunna kuna tofauti kubwa au kuna tofauti nyingi tarji'u ila suhulati al-amri ambazo zinarejea katika wepesi wa jambo fi nafli targhibi fi fi'lihi jambo lenyewe ni jambo katika kuamrishwa nafli tulivyoamrishwa swala za sunna sivyo tulivyoamrishwa katika swala za fardhi lakini pia vile vile na mapendekezo targhib mahimizo yaliyotolewa katika fardhi kwa yule ambaye atakayetekeleza fardhi ni tofauti na mahimizo yaliyotolewa katika sunna Faminha, miongoni mwa hayo ambayo yanatofautiana baina ya swala ya fardhi na swala ya sunna, anna alqiyama ala alqadiri ruknun fil fardh kusimama kwa yule mtu ambaye anaweza kusimama ni nguzo katika swala ya fardhi. La fi nafli, lakini katika nafli sio nguzo, yani katika swala ya sunna kusimama sio nini, sio nguzo, kwa maana si wajibu unaweza ukaswali sunna umekaa kama ambavyo unaweza kuswali sunna umesimama la fi nafli na sio katika swala ya sunna maana katika swala ya sunna sio nguzo fayasihu naflu jalisan yafaa kuswali sunna ukiwa umekaa liqa'idin kwa yule mtu ambaye anaweza wa kusimama akakaa ولكن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم lakini utaona swala ya mtu aliyeswali amekaa ni nusu malipo yake juu ya swala ya mtu aliyeswali amesimama kama malipo ya swala ni tano mfano yule asimama anapata tano basi wewe uliokaa chini unapata mbili na nusu manake nusu yake sasa utachagua huo unapata mbili na nusu kila siku wapata nusu nusu huo unaswali umekaa swala za sunna au atakaopate kamili kamilika na bora uswali ume, umesimama na jambo hili linapatikana katika ijmai ya masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni jambo marfua wa minha na miongoni mwa mambo ambayo yako tofauti katika swala ya fardhi na swala ya sunna jawazu salati nafli limusafir lilmusafiri rakiban yafaa kuswali swala ya sunna kwa mtu aliyesafiri huko amepanda anaendesha baskeli huko na swali hmm kwa maana yeye atakuwa na rukuu na kusujudu imaan kwa kuwa sheria tu hivi kichwa msujudu anatoa salamu anatoa salamu afanye angalia usalama wake tu au mtu aliyepanda farasi anaweza kuswali akiwa juu ya kipando chake kama ambavyo imekuja katika hadithi Ibn Umar kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam عند البخاري ومسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به alikuwa na swali juu ya kipando chake kule kilipoelekea Mtume alikuwa anatembea na punda wake sasa akielekea huko swali hivyo hivyo yani hawajibiki kwamba asimame kama kwa swala ya fardhi atafuta kibla ahirimie aingie afundo aanze tena rihla safari mutawajjihan ila jihatin sayrihi akiwa ni mwenye kuelekea kule anapoelekea katika safari yake wakadhalika mashiyan pia yafaa kuswali sunna huku unatembea وسواء كان السفر طويل السفر طويلا او قصيرا na sawa pia vile vile ile safari ikiwa ni ndefu au ikiwa ni fupi yafaa kuswali unafanya tembea yani kama uendesha gari kiinama waweza kugonga au sio lakini baiskeli waweza pikipiki kidogo ama punda waweza zaidi farasi na wanyama wengine watembea polepole lakini vyombo vya kutembea spidi ni hatari waweza kuinama wakafikia kwenye shimo kwa hiyo kwa hatari ya maisha yako lakini almuhimu swala la usalama lingine na swala la jawazi ni lingine kwamba yajuzu mtu kuswali swala ya sunna akiwa mfani anatembea kwenye kipando chake lakini swala ya fardhi hauruhusiwi na hii ndio tofauti na hapa ndo tunaishia katika darasa yetu na akituwafikisha Allah tabaraka wa taala tutakuja kumalizia sehemu iliyobakia juu ya swala ya fardhi kuna sehemu ya kurudia au kuna swali eh kufanya nini swali naam kwa maana ya kwamba unamtaka kusali swala ya fardhi unatakiwa usimame usimamishe kwenye kipando usimame uhirimie swala alafu ndio uanze kutembea sasa hichi ni kipando kama cha punda au farasi au ngamia sio basi basi huwezi kumwambia dereva mwana Dar es Salaam kwa 60 atiwe peke yako ambaye simamisha nataka mswali ya dhuhuri atakwambia kanunue gari yako hii ni gari ya abiria biashara hii lakini utakapoona sasa ule wakati wa swala unaisha na wewe haujafika unapokwenda na muda wa swala umefika ndio unaendea mwishoni basi wewe unaswali kwa sababu kuchelea kuupitiwa na wakati wa swala kwa utakuwa ile dharura ndio imefanya wewe uswali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapotaka kuswali swala ya fardhi anasimamisha farasi wake anateremka anahirimia swala kishahirimia anaelekea kibla anahirimia swala akishahirimia swala akianza kusoma sasa ndio anachukua kipando chake anapanda akishapanda anatembea upande wa kibla afu kama ni kushoto anakwenda kushoto kama ni kulia anakunja kulia hiyo ndio kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya katika swala zake anapokuwa katika kipando Naam. Kwa kama gari yako unapaki pembeni unatawadha unaswali. Hiyo haina shida. Sasa hiyo anaje kuswali kwenye gari sasa. mfano kama Dar es Salaam ile mm. na kubwa ah. sala magharibi ah Fuliza kwenye kipando hmm. hmm. akija katika ule msikiti mwingine akakuta watu wanaswali naye anaswali sasa mathalani kasharoa labda kaa mbili au moja kwa hiyo anasimama kuswali ataswali ile swala aloswalisha imamu hata kama katika rakaa moja ataswali ile swala ya imamu mfano umekuja msikitini wewe si msafiri msafiri anaswali rakaa mbili amekuja hapa katawadha anataka kijamaa akaingia imamu kwa rakaa tatu imamu anaingia rakaa ngapi sasa yani kwa hiyo yeye akadiriki rakaa hii moja akitoa salamu hatoswali imamu akitoa salamu yeye hatoswali rakaa moja ataswali rakaa hizi tatu ataswali swala ya imamu hmm. Ah, mimi si msafiri piga mbili sana msafiri piga mbili peke yako ama wewe imamu uswalishe mbili wengine waendelee ndivyo na hivyo walifanya masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam 啊，那个，嗯，是的。